hinter үй таныкларды, каплун далмын, Kulett. das nur mal äh wir wollen doch jetzt die Macht die Frau äh weil sie gerade leben gerade leben sie sehen einzige Glück bei der Gerätte im Nall sind das der Fisch nur von ich will euch also sein bei ihr so ich muss sein nach Kalle Ich bin gerade leben, I think I'm out of the way that I need to see the in the middle of the investment or to give the year start to see the you're taking me some next year to do the you can do yes, I'm out of the way and I to do my to the in Adayım takılımız ayrı boynuz yıllardan beri boynuz yıllardan Yakında kalayım şey Nispet ediyor boynuz yıllardan tutukluğum Düşümüm aynı birim Ama yetmemeli bir şey Sarılayım, sarılayım beni sevmeyin. Gebeldik kendini say. Seyirlerle bir kızı nimet silen kılay. Noy ve kalılayım, bir kızı say, ne teyze bakay say.

Ado foto dani ote pidiyo די hifri kurei Eta foto dini איז foto dini ki foto dini ki foto dini ki foto dini ki foto dini ki foto dini